Ուժի մեջ է մտել 2016-ի պետբյուջեի մասին օրենքը։ Հիմնադրվել է Շուշի տեխնոլոգիական համալսարան հիմնադրամը։ Կայացել է Արցախի ազգային վիճակախաղի 3-րդ թողարկման խաղարկությունը։ Խոզաբուծության զարգացման համար անհրաժեշտ պայմաններ են ստեղծվում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը ամփոփել է ավարտվող տարվա արդյունքները։ Հապկն, եթե ուզում է կենսունակ լինել, պետք է լիարժեք գործի։ Նոր տարվա գիշերը զինվորներին անակնկալներ կմատուցվեն։ Հայաստանի լավագույն մարզիկները պարգևներ են ստացել։ Այժմ այս ամենի մասին մանրամասն։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը այսօր ստորագրել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության 2016 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքը։ Դեկտեմբերի 28-ին տեղի է ունեցել Արցախի կառավարության ընթացիկ տարվա վերջին նիստը վարչապետ Արայիկ Հարությունյանի նախագահությամբ։ Գործադիր որոշում է ընդունել ԼՂՀ 2016 թվականի պետական բյուջեի կատարումը ապահովող միջոցառումների մասին։ ԼՂ ֆինանսների նախարար Սպարտակ Թևոսյանը ներկայացնելով 2016-ի պետական բյուջեի կատարումը ապահովող միջոցառումները նշել է, որ պետական բյուջեի մուտքերի հետևաբար նաև ծախսային հատկացումների կատարման երամսյակային բաշխվածությունը ձևավորելիս հաշվի են առնվել մի շարք գործոններ Որոշման համաձայն ԿՊՀ-ի ԼՂ 2016 թվականի պետական բյուջեի բնականոն կատարումը ըստ սահմանված երամսյակային համամասնությունների, ինչպես նաև պետական կառավարման մարմիններին կտրվեն հանրարարականներ այդ տարվա պետական բյուջեի կատարումը ապահովելուն ուղղված միջոցառումների իրականացման վերաբերյալ ծախսերը պլանավորելու եւ ժամանակացույցով առաջնորդվելու համար վարչապետակառավարության անդամներին հորդորել է ծախսային մասով հոդվածային փոփոխություններ չմցնել կամ խիստ անհրաժեշտության դեպքում նախորոք տեղյակ պահել համապատասխան մարմնին։ Կառավարությունը լրացումների եւ փոփոխություններ է առաջարկել պետական պաշտոններ զբաղեցրած անձանց սոցիալական երաշխիքների մասին լղը օրենքում փոփոխություններ եւ լրացումներ կատարելու մասին եւ լղը նախագահի վարձատրության սպասարկման եւ անվտանգության ապահովման մասին լղը օրենքում լրացումներ կատարելու մասին լղը օրենքներում, որոնք նիստում ներկայացվեցին մեկ ընդհանուր փաթեթով։ Իրավականակտերով սահմանված պետական կենսաթոշակների իրավունք ունեցող անձին նշանակվում է 1 կենսաթոշակ իր ընտրությամբ։ Ըստ այդմ անձին կենսաթոշակը նշանակելու օրվանից կդադարեցվի միջ այդ նշանակված աշխատանքային կամ սոցիալական կամ զինվորական կենսաթոշակը։ Կառավարությունը փոփոխություններ եւ լրացումներ է մցրել ԼՂՀ կառավարության 2015 թվականի հունիսի 8-ի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության գյուղական բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին բնակելի տներ կառուցելու նպատակով անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու մասին որոշման մեջ։ Այդ փոփոխությունների համաձայն Ստեփանակերտ եւ Շուշի քաղաքներից բացի հանրապետության մյուս քաղաքային բնակավայրերում մշտապես բնակվող երիտասարդ ընտանիքներին եւս բնակելի տներ կառուցելու նպատակով կտրամադրվի անհատույց պետական ֆինանսական աջակցություն մինչեւ 3 միլիոն Հայաստանի հանրապետության դրամի չափով։ Գործադիրը որոշում է ընդունել Ուկրաինայում տեղի ունեցած դեպքերի հետևանքով մշտական բնակության նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն տեղափոխված անձանց կենսաթոշակային ապահովության մասին։ Գործադիրի որոշմամբ կփոխհատուցվի ԼՂՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների բակալավրիատի արկա ուսուցման վճարովի համակարգում սովորող պաշտպանության բանակում զինվորական ծառայության մեջ եւ պահեստազորում գտնվող սպաների զավակ ուսանողների ուսման վարձավճարները նպատակ ունենալով օժանդակել պաշտպանության բանակում զինվորական ծառայության մեջ եւ պահեստազորում գտնվող սպաների ընտանիքներին Գործադիրի որոշմամբ հաստատվել է կառավարությանը առընթեր ԼՂՀ ոստիկանությունում մատնադրոշմային քարտադարանի կազմակերպման եւ գործունեության, ինչպես նաեւ ոստիկանության ինֆորմացիոն կենտրոնի օպերատիվ տեղեկատու քարտադարանը ձևավորելու եւ տեղեկություններ տրամադրելու կարգերը։ Նիստի ավարտին կառավարության ղեկավարը շնորհավորել է ներկաներին Գալիկ Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների արթիվ եւ խաղաղության ու նոր ձեռքբերումների տարի մաղթել բոլորին։ Արցախի կառավարության որոշմամբ հիմնադրվել է Շուշիի տեխնոլոգիական համալսարան հիմնադրամը։ Այն նպաստելու է հանրապետությունում միջազգային չափանիշներին համապատասխան տեխնոլոգիական, ճարտարագիտական, ճարտարապետական, գյուղատնտեսական ուղղություններով բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ պատրաստելու գործին։ Երեք կառավարության նիստում վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ներկայացրել է հիմնադրամի նորանշանակ տնորեն Հովանես Թոքմաջանին, ով ըստ գործադիրի ղեկավարի մեծ ներդրում ունի հատկապես հանրապետության քաղաքաշինության ոլորտում։ Կառավարությունը հաստատել է նաև բարձրագույն նախնական մասնագիտական արհեստագործական եւ միջին մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների արկա եւ հերակա ուսուցման 2016-2017 թվականների ուսումնական տարվա մասնագիտությունների եւ ընդունելության քննությունների ցանկ Լուկաշենկա։ Երեկ կայացել է Արցախի ազգային վիճակախաղի երրորդ թողարկման խաղարկությունը։ Ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Արզումանյանը նշել է, որ արդեն հայտնի են շահած բոլոր տոմսերը։ Այս տարի մրցանակային ֆոնդը կազմված է եղել 455 մրցանակներից։ Արցախյան արտադրության տարբեր չափսերի գորգեր, թթի օղի, տակարիքների մեջ, հուշանվերներ, արցախյան մեղր եւ 5 հատ 1 միլիոն դրամ ասել են նա հավելելով, որ դրամական շահումը խաղարկվել է միայն Արցախի եւ Հայաստանի բնակիչների համար։ Նշենք, որ Արցախի ազգային վիճակախաղի երրորդ թողարկման շրջանառության մեջ դրված 140.000 տոմսերից ընդհանուր առմամբ իրացվել են 94.419-ը։ Վիճակախաղի արդյունքում ստացված ամբողջ հասույթը այս տարի եւս կողողվի Քաշաթաղի շրջանի վերաբնակիչների համար բնակարանների կառուցմանը։ Արցախում խոզաբուծության զարգացման նպատակով փոխարոցում կտրամադրվի խոզաբուծությամբ զբաղվել ցանկացողներին խոզամերուններ եւ կեր ձեռք բերելու համար։ Կառավարության որոշմամբ սահմանվել է դրանց տրամադրման կարգը։ Ներկայացնելով ծրագրի իրականացման անհրաժեշտությունը, ԼՂՀ գյուղատնտեսության նախարար Արամ Մխոյանը նշել է, որ խոզերի աֆրիկյան ժանտախտի հետևանքով Արցախում զգալիորեն քչացել է խոզերի գլխականակը։ Համոզված ենք, նոր ծրագիրը կխթանի խոզաբուծության զարգացմանը եւ մոտ ապագայում խոզի մսի ներկրման անհրաժեշտություն չի լինի, ասել է գյուղնախարարը։ Դեկտեմբերի 28-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության վարչական համալիրում Պաշտպանության նախարարի ղեկավարությամբ անցկացվել է կենտրոնական ապարատի ղեկավար կազմի տարեվերջյան ամփոփիչ խորհրդակցություն։ Այն նվիրված էր 2015 թվականի զինված ուժերում իրականացված մարտական եւ զորահավաքային պատրաստականության միջոցառումների նախնական արդյունքների ամփոփմանը, ձմեռային ուսումնական փուլի մեկնարկին ընթരാճ դրա շրջանակում կայանալիք միջոցառումների պլանավորման առանցքային հարցերի քննարկմանը եւ առաջիկա անելիքների նախանշմանը։ Երկու հայկական հանրապետությունների զինված ուժերի փոխգործակցության շրջանակում հերրահաղորդակցության միջոցների եւ տեսակապի միջոցով խորհրդակցությանը մասնակցել են նաեւ պաշտպանության բանակի բանակի ղեկավար կազմը, ինչպես նաև բանակային զորամիավորումների հրամկազմի ներկայացուցիչները։ Խորհրդակցության ամփոփմանը պաշտպանության նախարարը մասնակիցներին տվել է մի շարք ցուցումներ եւ հանրարարականներ։ ՀԱՊԿ-ն պետք է արձագանքեր 1 տարի առաջ Ղարաբաղում հայկական ուղաթերի կործանմանը այնպես, ինչպես արձագանքեց թուրքական ուժերի կողմից ռուսական իգնատերի խոցմանը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի Հանրապետության փոխարտգործնախարար Շավարժ Քոչարյանը, ընդգծելով, եթե Դաշինքի անդամ երկրները ցանկանում են ունենալ ազդեցիկ եւ ոչ թե ձևական կառույց, ուրեմն պետք է առաջնորդվեն կազմակերպության պայմանագրով։ Խոցվեց Ռուսաստանի ինքնաթիռը։ Բնական է, եթե դու ունես ռազմաքաղաքական կառույց, պետք է որոշակի արձագանք լինի։ Իդեպ այս անգամ այդ արձագանքը եղավ, բայց հիշում եք, որ ես աս ասում էի, շատ հարցերում այսօր Թուրքիան է ընդրօրինակում Ադրբեջանին։ Իսկ չկա արդյոք այդ նմանությունը, երբ որ Ադրբեջանը խոցեց հայկական ուղաթիռը ու ըստ էության արձագանք չեղավ կոնկրետ ՀԱՊԿ-ի կողմից։ Չնայած մենք իրենցից որևէ աջակցություն չենք խնդրել, մենք դրա խնդիրը չունենք Ադրբեջանին պատժելու համար, բայց որպես կառույց իր վերաբերմունքը պետք է արտահայտեր, ասել է Շավարժ Քոչարյանը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարությունը Լեռնային Ղարաբաղի առանջությամբ պատասխան էր օրերս հապկայում Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի կողմից բարձրացրած մտահոգություններին։ Քաղաքագետներ Ստեփան Գրիգորյանն ու Աղասի Յանոքյանը միակարծիք են ներկա փուլում Բորդյուժայի կողմից արված հայտարարությունը բավարար է Հայաստանի համար։ Ինչպես ասել է Ստեփան Գրիգորյանը, եթե Հապկն Սերսարքսյանի հայտարարությունից հետո որևէ արձագանք չաներ, ապա դա կնշանակեր մեկ բան՝ Հապկն որպես կառույց գոյություն չունի։ Աղասի Ենոքյանն էլ ասել է, որ ներկապոլում կարելի է բավարարվել Բորդյուժայի գնահատականով։ Դրանից ավելին կնշանակի, որ Հապկն պետք է զորքեր ներգրավի Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման գործին, ինչը կարծում եմ ցանկալի չէ։ Սեսարքսյանը եփասում էր գոնե մի հատ զանգեին, իմանային ինչ է կատարվում սահմանին, Բորդյուժայի այսօրվա հայտարարությունը փաստորեն այդ զանգներ, նշել է քաղաքագետը։ Նոր տարվա գիշերը դեկտեմբերի 31-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը աննախադեպ տոնական պատրաստություն կտեսնի զինվորների համար։ Այս մասին ասել է Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանիսյանը։ Զինվորների համար նախատեսվում է նաև խորոված 300 գրամի չափով գրեթե այնպիսի սեղան, ինչպես տանն է լինում՝ սուջուխ, բաստուրմա, մրգեր, քաղցրավենի, քյութեր, ասել է նա։ Արտուրն Հովանեսյան նշեց, որ զինվորների համար նաև մշակութային միջոցառումներ կկազմակերպվեն։ Բոլոր զորամասեր այցելելու են պետական, հասարակական, մշակութային ու քաղաքական գործիչներ։ Գուցե ոչ բոլորը հենց դեկտեմբերի 31-ին, բայց այդ օրերին կլինեն համերգներ, միջոցառումներ, նշել է Արտուրն Հովանեսյանը։ Հայաստանում տեղակայված ռուսական ռազմակայանում նշվել է զորամիավորման ստեղծման 74-րդ տարեդարձը։ Հանդիսավոր միջոցառումներին մասնակցել են զորախմբի հրամանատարությունը, Ռուսաստանի եւ Հայաստանի ուժային կառույցների եւ դիվանագիտական կորպուսի, Գյումրի քաղաքի վարչակազմի վետերանների ու հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ, զինծառայողներ ու նրանց ընտանիքների անդամներ։ Ռազմահարինասիրական ակումբը եւ հետախուզական ստորաբաժանումների զինծառայողները հանդես են եկել ձեռնամարտի ցուցադրական ծրագրով։ Տոնական միջոցառմանը ցուցադրվել են սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի, նոր հանդերձանքի եւ հետախուզության ու կապի համալիրների ժամանակակից նմուշներ։ Բայրամ Սաֆարովի հայտարարությունը դժվար է որևէ այլ կերպ որակել քան ամանորյա կտակ։ Այս մասին ասել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը, անդրադառնալով իրեն Լեռնային Ղարաբաղի ադրբեջանական համայն կոչող հասարակական միավորման նախագահ Բայրամ Սաֆարովի այն հայտարարությանը, թե Ղարաբաղի հայերը հոգով իրենց ադրբեջանի քաղաքացի են համարում, սակայն վախենում են բացահայտ ասել այդ մասին։ Դա Բայրամ Սաֆարովի ամանորյա կտակն է, Մենք չենք ցանկանում Ադրբեջանի քաղաքացիներ դառնալ, որ เป զի նորից չվերապրենք Սումգայիթը Բաքուն Կիրովաբադը։ Նման տաղանդով Բայրամ Սաֆարովը մեծ ապագա ունի ԱՊՀ-ի, Եվրոպայի ու Ամերիկայի հումորային շոուներում, նշել է Դավիթ Բաբայանը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը Ամանորի եւ Սուրբ Ծննդյան տոների կապակցությամբ շնորհավորական ուղերձ է հղել Սիրիայում պատերազմական պայմաններում գործող 1 տասնյակից ավելի հայկական վարժարանների տնօրինություններին, կրթական այդ հաստատությունների աշխատակիցներին ու սաներին մաղթել արդյունավետ աշխատանք եւ մշտանորոգ երանդ նրանց ազգանվեր եւ հայանպաստ գործունեության մեջ։ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է 2015 թվականի Հայաստանի լավագույն 10 մարզիկների ապարքեվատրության արարողությանը եւ հանդես եկել շնորհավորական խոսքում։ Նրանում մասնավորապես ասվում է. Ամենամյա այս միջոցառումը արդեն ավանդական է դարձել։ Ես շատ մեծ հաճույքով եմ մասնակցում այս միջոցառմանը։ Շրջապատված եմ ուժեղ մարդկանցով եւ ուժեղների կողքին մեծ ուժ եմ առնում։ Շնորհավորել 2015 թվականի ձեռքբերումները նկատի ունեմ այն 138 մեդալները, որոնք մեր փառապանց մարզիկները նվաճել են Հայաստանի համար։ Սպորտի կարևորության երկրորդ տեսանկյունը հենց սա է, այն որ այդ մեդալների շնորհիվ մեր մարզիկները ճանաչելի են դարձնում մեր երկիրը։ Փոքր երկրների համար այս նվաճումները շատ կարևոր են, այնպես եւ մեզ համար այս նվաճումները նշանակալից են։ Ցանկանում եմ, որպեսզի հաջորդ տարի մեր մարզիկներից որևէ մեկը կամ երկուսը արժանանան օլիմպիական ոսկե մեդալի։ Մեր ժողովուրդը եւ մեր մարզիկները դրան արժանի են։ Սիրելի մարզիկներ, 2016 թվականին թող իրականանան ձեր երազանքները։ Ուզում եմ արդար պայքարում հասնեք հաջողությունների։ Դուք մեր ժողովրդի ողջևորող ուժն եք։ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանը Ամանորի եւ Սուրբծնդյան տոների կապակցությամբ դեկտեմբերի 28-ին տոնական ընդունելության էր հրավիրել խորհրդարանում հավատարմագրված լրատվամիջոցների ղեկավարներին եւ լրագրողներին։ Լրատվության եւ խոսքի ազատության գործում ներդրած մեծ ավանդի համար ԼՂՀ վարչապետի մամուլի քարտուղար Արտակ Բեգլարյանը ապարգևատրվել է Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի նախագահի հուշամեդալով, իսկ ԼՂՀ ազգային ժողովի նախագահի մամուլի քարտուղար Անուշ Ղավալյանը Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի պատվոգրով։ Պատմական փաստաթղթերի համաձայն մեր թվարկությունից առաջ երրորդ հազարամյակում միջագետքում արդեն տոնում էին նոր տարին, սակայն որոշ պատմաբաններ պնդում են, որ այդ տոնը ավելի հին է։ Մոտավորապես այնպես ինչպես մենք ենք ներկայում ստոնում, նոր տարին տոնվում էր հին Եգիպտոսում։ Որոշ տվյալների համաձայն մեր նախնիները նոր տարվա միանգամից 3 տոն էին նշում, ամանորը, նավասարդը եւ հունվարի 1-ը։ Հնագույն ժամանակներում հայերը նոր տարին տոնում էին մարտի 21-ին գարնանային գիշերահավասարի օրը։ Նավասարդը, որի արմատները հասնում են մինչև մեր թվարկությունից առաջ մի քանի հազարամյակ, տոնվում էր օգոստոսի 11-ին։ Իմիջայլոց Հայաստանում ներկայումս նավասարդը տոնվում է որպես ազգային ինքնության օր։ որ. Նոր տարվա սկիզբը տարբեր ժողովուրդների մոտ տոնում էին տարբեր ժամանակներում։ Հուլիոս Կեսարի մցրած նոր օրացույցում նման օր դարձավ հունվարի 1-ը։ Այդ ժամանակվանից է գալիս տները զարդարելու ավանդույթը։ Հռոմեական կայսրության անկումից հետո այդ սովորույթը տարածվեց նաև տարածքում ձևավորված քրիստոնեական երկրների համար։ Մարզասերների համար Կատարի մայրաքաղաք Դոհայում ընթացող 2015 շախմատային բաց մրցաշարի 8-րդ տուրում Վլադիմիր Հակոբյանը սևերով ոչ ոքի է խաղացել ուկրաինացի Վասիլի Իվանչուկի հետ։ Հայ գրոսմայստերը վաստակել է 5.5 միավոր եւ բաժանում է 4-ից 20-րդ տեղերը։ Դարձյալ միազնյա առաջատար է դարձել աշխարհի չեմպիոն Մագնուս Կարլսենը, ով հավաքել է 6.5 միավոր։ Եղանակի մասին Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է անպամած առավելապես առանց տեղումների եղանակ, վարկյանում 2-ից 7 մետր արագությամբ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 8 աստիճան տաքություն։ 2020 թվական ծրագիրն ավարտվեց